Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару мяне зовут Віталь Краўшенко а на чарговы шпацар па беларускай сталіцы нас сёння запрашае рок-музыкант кампазітар экс-удзельнік гуртам Джей Мурс і лідар гурта у нескладовая роман Арлоў Вітаю спадар роман Вітаю нічога лішняга не сказаў альбо э, недакладнага представленні mm, ну неважно прозвішча не зблыталі здаецца імя таксама ты ну, добра вы для пачатку прапанавалі прагуляцца па набярэжнай свіслачы у бок оперных тэатра і так скажем умоўна скажем пакуль будзем ісці э, я вас крыху попытаю э, звычайныя размовы пачынаю з пытання якім пакаленні вы мінчанін але э, тут нейкая блтаніна насамрэч узнікае тому что недзе в інтэрнэце напісана что вы нарадзіліся ў мінску э, вы кажаце что з наваполацку а Дык дзе вы нарадзіліся? Скажам праўду. Нехта з вялікіх сказаў, што праўда гэта тое, што робіць чалавека свабодным, так што не будзем яе хаваць. У 13 гадоў сям'я пераехала з Наваполска, сапраўды нарадзіўся з Наваполска. Так, бацька мой, як бы ён палачанін, таму што ну, існуе такая тэма, што Наваполск, Полск гэта ў прынцыпе адзін горад, і яны калі-небудзь зарастуцца. У 13 гадоў я пераехаў у Мінск, але Гэта вельмі такі перспектыўны мальчуковы ўзрост і паверце я ў 13 гадоў адразу ж пачаў гэты горад угарызацца так што я вам зараз што-небудзь раскажу вось якрат хацеў запытацца з чаго пачалося знаёмства з беларускай сталіцы вы самая сама першая напрыклад што запомнілася калі з ёй знаёмліся пра сустрэчы Ну, я памятаю што сям'я калі пераязджала быў пачатак э, лютага але м, быў вельмі вельмі сонечны дзень і так это все пафосна было а, это быў калі не блытаю нічую 90 год 90 сырова сурова так а потым серабранка это таксама дастаткова сурова тому что вуліца э, проспект дакладней гракрасовска вуліца плеханова і вуліца кубова гэтыя тры вуліцы ўваходзілі в четверку самых крымінагенных вуліц э, у той момант і і все что могло там со мной адбыцца со мной э, у 13 гадов. у 13 14 гадоў со мной там адбывалася да а, но это напэўна формат крыху іншай программы <laughs> можем і про это але наконт вот шпацыроў то якраз э, станцыя метро тракторны завод э, вось-вось запусцілася тады яна была як бы у маім вось этом серабранскім накірунку яна была канцавой я вось это некалькі кіламетраў якія здаваліся мне нейкімі сотнямі метраў там шмат разоў хадзі разіў дзве гадзіны ноч з трактарнага завода з метро трактарны завод так да. аж у самую першую серабранку там закінута салют з якімі прычандалами скажем так хадзілі каб чаго не выйшла раз раён э, крымінальны э, я скажу что нейкім дзіўным чынам я ў новополаску э, перад ад'ездам навучыўся рабіць з з паперы такія зорачкі ніндзя тады была сапраўдная такая пандемія просто відэосалоны тады э, квітнелі і вот это вот ніндзя там все это вся эта эстетыка памножаная на серебранскі вот это шарм там дзе все гаварілі пацаны адзін аднаму ідзіД вот это вот все штуки А вось але э, школа вот это 153 у якую я інтэграваўся в этом таким даволі суровым узросце калі все нішы принципе были занятыя яна вся эта школа на наступны дзень гуляла в зорочки ніндзя і все сказали а хто хто это хто это зрабіў вот этот пацан типа все этого пацана типа там не трогаць потым его трогалі все роўна но пару месяцаў нейкія так атрымаўся хотел запытацца э, напрыклад калі кажуць пра э, ту ж самую Маскву то маўляў я трэба заваяваць э, трэба нешта даказаць каб яна прыняла каб прыжыцца ў ёй наколькі лёгка вас прыняў мінск па тых вось адчуваннях 13-гадовага хлопчука а Як я уже сказав, всі ніші були заняті, і я інтегрувався в, маргін... в маргінальний клан у нашому математичному класі. Це е, клан, який слухав хеві метал, там манавар і все, от це 10 груп по металу. Там я одразу ж навчився грати на гітарі. І, в принципі, свої перші кроки в Мінську я от зробив дякуючи там Андрію Апаріну і Максу Довиденко. У нас був такий триумвірат, е, всі були от такими с шырокім кругазорам назовём так яны цікавіліся ўсім а мы так былі памету там яшчэ дэпіша тады былі но мы былі чыста памету пасаны такі ну калі вяртацца да <laughs> непасрэдна мінску вы можете сказать что вы сапраўды любіце мінскі калі так то за что да конечно я нават з вышэй згаданай москвы вярнуўся в нейкі момант у мінск дастаткова асэнсавана а табак цягнула ўсё ж такі да цягнула все-таки мінска Ну я так на палову жартам кажу заўсёды што мінск это горад э, вялікіх магчымасцей <laughs> ну, там ёсць такі тонкі троллинг но як бы <laughs> это вельмі мілы горад такі Дзе што тут э, нават не, не вельмі тонкі троллинг я адчуваю гэтым вельмі мілы горад <laughs> Левось што тычыцца э, э мінчан непасрэдна вас ёсць нейкае разуменне что значыць быць мінчанам некаторыя мінчане у там сёмым восьм девятым пакаленні яны э, часам могуць сказать што ды я бачу что это адразу что гэта не мінскі что это ну, а, ад, з э, серый панаехалі что для вас азначае быць мінчане я скажу так пасля москвы <clears throat> я зразумеў что азначае быць мінчанінам вось у многіх творчых да нейкіх сферах гэта калі допустим вось калі утрировать то ты напісаў сцэнар то і вам напэўна кансайдеру таксама будзе цікава паслухаць потым праходзіць 5 гадоў сустракаеш этого чалавека <coughs> і пытаешься як там твой сцэнар а ён кажа ты ведаеш вельмі класна я якраз вот его зараз дапрацоўваю як а ну все ясно круто ну давай вось это тыповы менск <laughs> такі А калі раптам ты напісаў сцэнар праз паўгода яго запусціў но ну, это раздражняе конечно всех это таксама тыповы менск а <laughs> Ну так, вось тут якраз такі проста яблычка мне здаецца. Але што да маршруту сённяшняга, чаму бралі менавіта набярэжную свіслачы і оперны тэатр? Ну, а Мінска, у прынцыпе, гандлёвы горад, э, гарадзішча Мінска, тут уже я як бы пастараюся бліснуць нейкай эрудыцыі, яно на момант, э, калі ўпершыню згадваецца ў летапісах, гэта ж э, дзень, калі Мінск згарэў, так? Бітва на Немізе. Mm -hmm больш затое гарадзіще было 16 кіламетраў от э, замка неміга дзе адбывалася бітва але яно было 90 гектараў то есть это быў велізарны гандлёвы горад другі горад у полацкай зямлі А чаму ён тут узнік ён узнік у міжрэччы таму што частка рэчак вельмі блізка адсюль упадаюць у басейн нёмана і мо а частка у басейн дніпра і і можна было вельмі э, на невялікую адлегласць там нейкую нейкі дракарчык маленькі гандлёвы працягнуць і тут в прынцыпе у менка там рака і гэтак далей то ну, гандлёвы горад у ну, прынцыпе так, ча частка, частка <laughs> шляху зварах грэкі таму ўздоўж свіслачы заўсёды цікава мне ўвогуле дзіўна чаму па свіслачы не плаваюць нейкія там сапраўды вот это рэканструяваныя караблі таму што яны тут реально плавалі тысячу гадоў назад я это ну просто магу убачыць тут плаваць там мост там мост не ну моста уже не было тысячу гадоў так, назад зараз выкажце чаму не плаваюць як не могуць тут зараз плаваць ну хаця б 100 метров хай праплывуць дзеля турыстаў а то плаваюць нейкія катамараны і все а Ну, плавати то добре, хто ще плаває. Да, тому вздовж світлачі, ну, завжди вздовж ракі цікаве рухатися. А чому в оперний театр? Ведайте, я пам'ятаю, які там були шикові концерти на фоні ще старого оперного, ще до реконструкції. Концерти, які менавіта концерти? Це вот эти вот концерти там, НРМ, вся вот эта вот рок-тусовка. Вони на початку вересня там проходили. У оперному театрі непосредственно? Каля, на приступках. А няўжо ну, э, я не ведаю гэта не значит я ўжо такі ну як бы стражыў алдовы кажуць на сланге алдо ну, я ўміс прыхаў не 13 гадоў крыху пазней так так Гэта так былі санкцыянаваныя канцэрты ці конечно а хто збіраўся на все э, было э, все было тады санкцыянавана мітынгі былі санкцыянаваныя канцэрты санкцыянаваныя все было санкцыянавана на э, Ну і ўвогуле было такое адчуванне ў паветра, што ну, ўсё неяк вот, рухаецца у правільным накірунку. Вельмі папулярныя былі англамоўныя гурты. У некаторых нават я іграў, а я яшчэ задоўга да Джейморса і Чехава іграў у гурце буржуазіі. І я памятаю таксама вот э, там бліжэй да палаца спорта таксама недалёка ад оперна это все месца маёй вайсковай славы так сказать мне было 19 гадоў я вярнуўся с автостопнага падарожжа двухтыднёва мінск Крым і другой дарогай назад э, в мінск і адразу ж трапіў гурт буржуазіі мы гралі на велізарным канцэрце 40 тысяч чалавек там саі з містерным твістером вось я запомніў як бы то есть все это святые для мяне такія месцы сёння гэта реально а напэўна не зусім рэальна для э, вось э, рэзідэнтаў беларускай рок-тусовкі я не ведаю што адбылося але адбыліся і нейкія змены у свядомасці па меры таго як э, пачалі людзі крыху ну багацець Таму што я застаў яшчэ часы калі стыпендыя была три даляры три даляры то есть ну як бы і людзі неяк жылі кахалі там там жаніліся э, <laughs> а потым узніклі карпаратывы там некі гламур там шорт-ліст 50 самых красивых людзей мінска там і начныя клубы і чамусьці гэта не пытанне грошай але сваі людзі перасталі лічыцца зоркамі здаецца і это закон там да правось ну там нейкія адсоткі ратацыі на радыё але у все равно третья эшелона некая команда с Москвы, ці там некое дэнс-шоу, неважно, нават квіты не прададуць э, на іх, але все равно як бы будуць так успрымаць як зорак. Сваі не. Што адбылося, не ведаю. Но гэта ў плоскасці свядомасці. Вось на пачатку 90-х э, некі такі шлюз адкрыўся і Але ж разумееце пры ўсім прытым таксама гэтаму нешта спрыяла, таму што э, да тых жа 90-х гадоў э, савецкая музыка э, таксама хіба вельмі шмат ведалі беларусаў і захапляліся беларусамі беларускімі рок-музыкантамі ведаеце мы калі з унескладовым там некалькі разоў прыязджалі в москву там можа быць былі нейкія пытанні да маркетинга там да асобных песень але напэўна я працаваў з нейкімі вось правільнымі музыкантамі там з джазавай тусовкі скажем і людзі просто сядзяць і кажуць паехалі беларусы і зноў цвёрлі всім нос то ну вот як так быццам уже там пасля песняроў э, нельга проста рабіць вельмі кепска і таму беларусы толькі самі беларусы ворагі ўсяго беларускага я скажу так может быть это так ну не популярна ну, это, это это это таксама Мск вось э, во всех іншых гарадах у незнаёмыя людзі падыдуць да цябе і скажуць слухай скачалі твою музыку в інтэрнэце давай все круто там все все атрымаецца что ў мінску адбываецца мы с вами ведаем падыдуць людзі скажуць ну зачем добра, ты калі пады добра калі падыцца ну, зачем ты этим занимаешься альбо напішу там камент э, снизу в інтэрнэце А можа гэта просто сціпласць э, такі вось там э, так падабаецца артыст што нават неяк няёмка да яго падысці сказаць добрае слово не но ну, это закальцованая сітуацыя такая тому что яна як бы энергетычна э, не спрыяе і таму каб і прадукты неяк ну выспявалі да таго ж э, на вялікім рынку беларус вельмі малы рынок натуральна на вялікім рынку шмат жанраў існуе так то і такі просты жанр я можа быць скажу непапулярную рэч зараз як вот у музыцы калі ты напісаў мелодыю мелодыя я лічу песні павінна быць павінен быць прыпев там куплет і пажадана каб тую мелодыю было магчыма хаця б мабільны телефон ну як бы на заставку паставіць а зараз вельмі шмат песень якіх няма мелодыі наогул і это лічыцца круто то бок як напісаў недавно Віктор Мар марцінович в этой в этой гісторыі во ўсёй гучней за ўсё гучыць агратрэш і у фрик-шоу. Это вельмі сумна. Это таксама Мінск. Але не будзем да дня сённяшняга не будзем не <laughs> вернемся да дзён мінулых э, Праўда праз некалькі хвілін нагадаю калі ёсць э, пытанні на адрас э, рамана дасылайце смс на нумар 9705. з гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадую, што са сваім мінскам на сёння знаёміць рок-музыкант, кампазітар Раман Арлоў. Э, я так разумею, што пакуль застаёмся ў раёне набярэжнай свіслачы. Ну, Увогуле ад гандлёвай э, ракі лепш, лепш не адыходзіць. Толькі пяродзім праз дарогу ад опернага тэатра да будынка ВДНГ. Так. якога зараз няма, якога зараз няма. застаецца. Уявім яго намаганнем волі. А чаму сюды менавіта? Я скажу, потому что во мне завсёды были такие мальчуковые амбиции еще организатора, организатора. И в 2000 другім напэўна годзе я ці ў 2003 ну, дастаткова даўно на вДнх правёў два велізарных канцэрта то есть адзін быў заяўлены як фестываль такі і а другі гэта была першая прэзентацыя джей морса першы раз калі пугач перад сабой бачыў тысячу чалавек так скажем это была прэзентацыя вот этого альбома монтавідэо і это было вельмі прикольно тому что но ну, это так было по-еўрапейску я б сказал тому что велізарны такі гмах пусты а а, шкляные а не страшно было вырашыцца вось на гэта я неяк так вельмі скорпулёзна падышоў да это мяне там пазнаёмілі з кіраўніцтвам вДнх і я ездзіў там пастаянна сябраваў с этымі дзядзькамі там віншаваў з усімі святамі у мяне былі схемы дома там лежалі этого вДнх я так в свае там нейкія там вось ну такія невялікія э, гады там ну напэўна может быть гады 24 мне там было ці 25 это ж трэба было там канцэртныя агенцыі все там паперки збіраць нейкіх спонсоров там і все вот это вот на вДнх адбывалася это мои першыя такія нейкія такія крокі ў вялікім шоу-бізнесе і зараз я гляжу но ну, это ну просто нема і это ну просто як быццам бы вёска дзе ты памятаеш вот все ёсць а потым хоп нема і вот мінск зараз так таксама так хоп-хоп і як в кіно да ведаеце калі там у нейкі кадр а потом ён хоп застывае і ператвараецца ў фотаздымак такі чорно-белы шмат таких месцаў у вас для вас у мінску ёсць яшчэ одно вот в раёне гатэля э, Беларусь да нет не Беларусь як Беларусь Беларусь да. Беларусь да а, там дзе шайба вот это вот на сленге шайба так, якая так, зараз так. называется катон не ведаю на зараз <laughs> катон там праходзіць адна вядомая папка з гульня а катон а там таксама шмат чаго было у тым ліку і першая прэзентацыя джейморса адлегласць восьось але там дзе зараз дом москвы дом москвы ніхто не ведае такі ружовы будынак да ружовы такі будынак там <laughs> значитчыць існаваў у 96 годзе касмаполітан клуб это просто был нейкі феерычны вудсток у менску дзе все гурты гралі в фильм принципе, там палова всей тусовки, мы перезнаёмліся там. И это вот всё в этом будинку. Непосредственно вот просто вот в этом будинку. И я памятаю там этот бар, який был там все эти концерты, сцена, ну, это так феерично, то есть, мне сдается, когда этот файл просто выдалить э, с моего этого Винчестера, то это уже буду, ну, совсем не я. Вось, так что, а это, я думаю, что еще не все, еще можно э, исти далее, и я памятаю в Верхнем Городе, допустим, я ніколі не сядзеў дома у мяне нават ёсць вялікія прабелы скажем я не глядзеў некаторыя савецкія фільмы якія все глядзелі Я так, ну. часу часам э, э, э, так шукаш канала там нейкі фільм савецкі які все ведаюць да а я гляжу упершыню да вот род, роднасная душ А чаму а таму што я просто ішоў і гуляў колькі вот хапала там ног там і, і здароўя ішоў там 6 гадзін хадзіў а мог вельмі далёка зайсці але вось я памятаю это верхні горад ну нічого ж не было э, нейкі сметнік э, там палова дома там нейкая лампа такая ржавая вісела і все это вот в 90-е гады менавіта якая зыбіцкая то есть нічого не было пачакайце яшчэ э, да зыбіцкай не дойдзем я вось хачу вярнуцца да будынка ВДНГ э, вось калі будавалі э, яго на месцы прыватных забудоўляў то са шкла бетона многі тады супраціўляліся пратэставалі казалі што вы тут э, разбураеце нам сёння калі гэты будынак знеслі таксама абураюцца што вы знеслі такі першы э, ввогуле э, узор шыкоўнай архітэктуры гэтак далей Чаму так адбываецца так мне вельмі мне падаецца вельмі падобным гэта з мінскам публіка сэнсе якая ўспрымаецца не ўспрымае сваіх у То ж самае і тут. Чаму так адбываецца? Ну, ёсць такі момант. Мне здаецца, што так адбываецца ва ўсіх гарадах. Ну, то есть я ведаю, што ну, напэўна, не ідэальныя там якія-небудзь улады там якога-небудзь і, і Паріжа нават, да? што напэўна, там чысці домік там у нейкі момант там вялікі горад паглынуў. Таму ну да гэтага трэба ставіцца філасофскі. З іншага боку, Менск, ну паглядзіце ў раёне вакзала, да? вось этой вось э, за вокзалам за дружнай пройдите літаральна некалькі крокаў і вы убачыце там велізарныя просто як гірлянды як нейкі вавілон там вісіць это прыватны сектор я не могу такого ўявіць у многіх іншых гарадах буйных тому дзіўным чынам у а колькі б всяго не паглынуў ты горад але ён як бы з вёскай вось зросся да про мінск вот кажуць это шмат жар вялікая вёска вялікая вёска калі там пеўні спяваюць да там ледь што не карова ходзіць па балконе альбо яшчэ мне падабаецца вельмі пра дизайнераў і піар-менеджеров да якія там значитсь я дизайнер а я піар-менеджер а в саміх значитсь асноўная эканоміка круціцца вакол там банкі гурков якія мама прыслала там а что в этом дрэнных э, вот ничего ничего дрэнных <laughs> дарэчы наконт так. характара вось калі сказаць пра э, характар архітэктуры я зразу згадаю прозвішча архітэктара якая неяк сказала што вы сёння запытаецеся ў маладых пра які характар у мінскай э, архітэктуры вам ніхто не скажа ну нібыта все павінны чамусьці разумець гэта Вы можете вызначыць ну, не вызначыць а ці можетеце не характарызаваць у самы характар мінскай архітэктуры ну у натуральна ну як бы ампір ну не як бы а ампір так ну все адзначаюць таму что калі штось захавалася то это захавалася вот это прямы праспект этой дамы напэўна з міжнароднага пункту гледжання гэта цікава з я невялікі маю досвед в архітэктуры мне цяжка нешта сказаць э, але конечно намешана зараз вельмі шмат всего часам такі уже зусім постмадэрністкія проскакивают мотивы а Напэўна, все это лёгка патлумачыць тым, што сапраўды знішчаны быў горад шматразовы, нават калі параўноўваць там з горадні альбо нават з пінскам, то ну все амаль што все адноўленае. Ну Я, напэўна, не разбіраюся нават ну, у стылях. Тут, прабачце, я не, так, справа, не, не ну, падрыхтаваўся справа, да справа, этого эфіру. Справа, справа не ў <laughs> тым, каб у стылях разбірацца. Проста на, на ўзроўні я маю не на вазе некім эмацыйным. Вось, э, што несе за сабой? Ну, вы адказалі на гэтае пытанне. Э, дарэчы, ёсць пытанне ад слухачоў. Э, Добры вечар, Роман. Ці не плануеце вы які-небудзь новыя праекты з удзелам расійскіх ці беларускіх вакалістаў? як вы гэта ўжо рабілі з унескладовым аглая аглая э, з удзелам беларускіх вакалістаў ідзе працэс рэгулярна нават вот недавно дзіцячая казка выйшла там з удзелам якраз беларускіх вакалістаў <laughs> проект адбываецца с удзелам расійскіх артыстаў ну хацелася б вярнуцца напэўна да этой тэмы трэба паехаць у москву і паглядзець хто там у хотел бы этим заняться, потому что вспоминающих эту историю, которая отбылась там 5 годов назад э, с братами Грим, досить поспеховая, мушу отзначить, что многих белорусов трэба змушать спевать по-белорусски, але вот человек без всяких белорусских коронел, там, скажем, Макаревич, когда спевал по-белорусски, то все писали, что там вот у его крани там с молодечно, а у Константина Вениаминовича Бурдаева никаких крайне унимаю, он просто, ну, цікавится мовами, он сам радиоведовца был в Самаре, и вот такие пытливый ум, то, что кажется, и ему просто стало цікаво выучить белорусскую мову. Он, когда я начал писать листы мне по белорусскому, у меня было некое такое шизофреничное отчувание, что за мной некий Пентагон, там, Сочи, <laughs> ФСБ. Потому что долгие такие листы без помылок піша э, чалавек мне э, <laughs> кі нарадзіўся в самары і в яго няма ніякіх э, беларускіх каранёў Вось так што это было цікава і хацелася б напэўна ще папрацягваць трохі тут э, Александр э, паведамляе запытання нам паведамленне ад Александра наконт размоў пра то як э, у мінску не вельмі любяць сваіх замест того каб ну тут даруць я буду палову на па-рус ты ж перакладаю адначасна мат мата на... не перакладаю просто з рускай на беларуску таму вам не з гэтым дрэнна замест того каб сцінаць пра тое якія дрэнныя беларусы Мачыма варта было б у век айти выкласці сваю творчасць у інтэрнет на той жа YouTube і мы паглядзім на гэтыя мільёны прагляды перакладаў і папулярнасць на э, іншых рынках. Ну гэта напэўна слушна, абсалютна слушна будзем будем выкладывать будем выкладывать проверять будем проверять зробим зараз паузу номер для смс нагадаю 9705 вернемся в эфир праз некалькі хвілін pass me by you I've used up my supply. smoke. Here I am alone in silence, cast away on a desert island, a traveler in an ocean lost at sea. Smoke signals in the night sky. Hope you see them as you pass by. I'm screaming from the cliff. that I'll survive. as you pass by. I'm screaming from the cliff top. You're the only one I have got to rescue me, to rescue me. Why can't you see? Why can't you see? I think that I survived. see them as you pass by. I'm screaming from the cliff top. You're the only one I got to rescue me, to rescue me. Why can't you see? Why can't you see? I don't think that I survive. Oh, i Рассказываю, что гуляем по столице сегодня в компании рок-музыканта, композитора Романа Орлова. Есть еще у вашем маршруте сегодняшнем юбилейка, гандлево забавляльный центр, галерея. Что там? Ну, галерея вельми просто, потому что ее там не было. Не было галереи, не было Хилтона, але мы там ходили, тусовались. Что там было? там асабліва нічого не было там быў калі не памыляюся нейкі такі домик нейкі пустырык нейкі такі э, ну нейкі карацей такі кавалачак э, нейкая лесвіца ну я магу памыліцца але самое галоўнае чаго там не было не было там вось э, трц тое что зараз ну может быть мяне хтосьці з жыхароў якія заўсёды там жылі паправіць але я не памятаю там чагосьці такое у І што дрэнна, што зараз э, там з'явіўся Да не цудамах цудоўна. Ну няхай будзе так. Зараз вяртаемся да верхняга горада. Э, я так разумею, там просто таксама адбываліся э, бясконцы прагулянкі, бясконцы да. шпацыры па верхнім горадзе. Яшчэ да таго, як зрабілі гэты лялечны гарадок. Там ёсць такі яшчэ дом, а, скажам так, калі там увогуле толькі былі дамы з прывідамі, асабліва сярод іх вылучаўся адзін. Там нават шыльда ёсць, это... Та сапраўды дом мінскай масонскай ложы напэўна ведаеце ну вось туды наша рок-н-рольная тусовачка таксама любіла <clears throat> залезці і там так сказать наша масонская праводзіць паседжанне <laughs> дастаткова доўга пакуль уже вынікі не не задаволяць всіх всіх удзельнікаў Рэчы з джеймо вы пачалі супрацоўнічаць у 99 годзе калі не памыляюся так так а А дзе адбылося знаёмства ўвогуле з камандай не ў верхнім горадзе часам не, а... не в гэтым самом доме але калі тэму шпацыраў па верхнім горадзе і вось тройка там адно з наших любімых месцаў было з владимиром віталічым пухачем потому что мы калі пазнаёміліся вельмі шмат у двух тусавались засвойвалі мінскі спінска як вядома владимир віталіч а А, а я як бы з наваполацка атрымліваецца і таму нам был, было ў мінску цікава пазнаёміліся мы в офісе кампаніі бульба рекардс дзе я уже працаваў у канцы 99 -го года як такі там вы, выпускаў як прадюсер касеты палаца крамы там маскоўскіх артыстаў рэгіянальныя релізы забяспечваў і гэтак далей вось аднойчы чыжов віталь мой там тады босс запрасіў мяне на знаёмства с Арцёмом лідовскім тому что в Арцёма лідовского уже быў гурт на улога як мне сказали і ім патрэбны быў дасвечаны чалавек які мог бы запісаць альбом в студыі і таким человекомам стаў я тому что у мяне уже на той момант быў досвід студыйнай працы і Арцём прыехаў з пугачем на автомобілі мустанг на Э, ну, феерическая была. Типа Пер... обязанности. Перомовы. Да, феерические перомовы, которые вылились э, там в запись вот этого первого альбома, который назывался «Ассорти». То есть всю эту работу я проводил я там музыкантов, находил репетиции, организовывал запись, э, потом выпуск альбома непосредственно на компакт-дисках, мастеринг в Москве, памятаю. Ну, то есть все это было вельми круто. А потом, после первого альбома, как это часто бывает, некая такая адбылася сітуацыя што арцём сказаў што яму не цікава музыкай займацца далей і мы з пучым сталі як это зараз называется партнёрамі то есть далей рабілі вот этой э, песні веб-дизайн монтавідэо і так далей а Ну тады не было магчымасці пайсці напрыклад адзначыць ну не азначыць расслабіцца пасля канцэрту скажем э, на зыбіцкай у тусовачным цэнтры сталі да таму што зыбіцкай не было вот як стэрцы галерея тут жа можна бачыць тое тое што было тут да а можна просто здзіўляцца таму што з'явілася там дзе нічога не было і вось там верхні горад то і я памятаюся там пару гадоў назад да нейкія просто бесконцы там бетонамешалкі і раптам хлоп і все заіскаілось ну і круто То бок вы станоўча ацэньваеце то, што там зараз з'явілася. Ну а вы думаеце, што трэба адносіцца да такого рассадніка не, я, я не думаю, я, я просто я пытаюсь, потому что я дык так абыхожу гэтую вуліцу. Ну, я таксама не людзі Я таксама не так то что там, там Я таксама не то, што там часты госць, ну просто вось неяк мы гэта вясною некалькі разоў ігралі ў бары спирит там такі бар ён такі сярод э, пафасных бараў вылучае зараз такая <laughs> хвілінка рекламы такі рок-н-рольнае месца таму я некалькі разоў так па, па рабоце на двух запіску узгадвалі то што сябранка некалі была крымінальным раёнам а, зараз э, на зыбіцькай не так усё спакойна там што ну, напэўна да напэўна, да. прасілі і э, час працы гэтых кафе рэстаранаў не зменшыць таму что до четверт раніцы люди там вырабляюць немаведама что але не пра іх не пра забіцкую падымемся зараз вышэй на панікоўку і э, наш александраўскі сквер что такое купаловская тэатра і что вас звязвае з гэтым месцам ой с паніковкай меня звязвае фактычна все это просто вось калі вспоминаць клуб космополитен у нас был жарт на паніковке калі мы тусавались что трэба запускать такія рейсавыя як бы маршрутку ці автобус паніковка космополитен да? і <laughs> назад а э, Часам былі дні, калі я просто прыходзіў у 9 гадзін раніцы летом мне дзень пачынаўся з таго, што я просто на паніковкі тупо пачынаў сядзець там і чытаць кастанеду альбо там германа Гёс там жа свае такія цітульныя кнігі, якія трэба было абавязкова прачытаць гульня ну, бісер на паніковцы ну увогуле в хіповскай сістэме тады я ж быў не ў хіпе тады я вам не расказваю растлумачце самага пачатку вось что такое панікоўка такі 90 гады так? да, 90 что такое панікоўку 90 гады сёння ж гэта калі нехта не пражыў гэты перыяд на панікоў конечно ніхто гэта не все вельмі хутка знікла тады это было літаральна некалькі гадоў вот э, в этой самые 90 -е. фенькі не ведаюць что такое фенькі фенькі которые на да, руке да, да. на руке да фенькі хіпі там аск там ты все штуки что? аск это калі у тебя няма грошай ты аскаешь <laughs> что-нибудь аск вписка потом вписка это значит прымяняць аск як і навучыць ну прыклад звернецеся до мяне у вас няма грошай звернецеся до мяне ну на наскать э, э, ну ты трэба просто аскануть у вас допустим там пару рублю аскани мне пару рублю но я я у вас буду аскать аск ты <laughs> Дарэчы наконт казалі пра то, што там быў нават пэўны свой слоўнік слоўнік панікоўкі. ведаеце, што акрамя вось таго, што называлі, якія яшчэ былі вызначэнні, не ведаю словы такія, которые толькі там выжываліся. Ну а слово трасса вельмі такое знакаміта трасса трасса трасса это что трасса гэта азначае перемещение с одного города в другі метадам автостопа это пойти на трассу вот я быў на трассе некалькі разоў ну не так шмат но там піцер москва киев крым а что такое нюхать шторы ведаете за словника нет я, я я могу чагосьці не ведаць альбо забыться так, так скажите <laughs> людзей якія правялі які вы не адзін дзень на панікоўцы так казалі пра тых хто замест того каб тусавацца на панікоўцы э, збіраліся па кватэрах ну каго была свая жыллплошча э, выраз меў такую негатыўную фарбоўку маўляў ну а сядзі дома і нюхай шторы <laughs> да вас так ніколі не звярталіся звярталіся Мачыма гэты слоўнік нават составляў той хто может быть таксама там ніколі не быў я так уже может быть кагосьці пакрыўдзіў но А чаму хрысцілі панікоўку панікоўкай Ну а вы не ведаеце? я вас пытаюсь. <laughs> Ну, там же ты помник с гусем, ну, там, ну, как бы, это аллюзия на ведомый твор Ильфа и Петрова, там, где гусь и Паниковский. Что в ogóle отбывалось э, на э, Паниковце у той час, кроме того, что э, своя была мова, я там, насколько я веду, там был на вот, в полной ступени свой дресс-код. Не кожные, не, не кожные пускали. Ну, феньки, феньки это часть дресс-кода. Эм, волосы. Долгие. Это, конечно, у меня были не просто долгие волосы, я увогуле был подобно на некую росомаху, больше, чем на человека. Эм, в принципе, паниковка это был как такие, а, ну, некий такие. міжнародны такі стыковачны цэнтр для многіх допустим я згадаў што я нейкі час пайграў камандзе баржазія все адбылося на, на паніковке то есть я сядзел тусаваўся там напэўна нешта іграў на гітаре подашлі людзі сказали так нам надо паговорыць все мы там что-то паговорылі і все это адбывалася праз паніковку то бок гурты ўзнікалі там допустим распадаліся на паніковке людзі там не Fall in love, да, там нехто ў кагосьці закахаўся, там яны маглі пажаніцца, потым я іх з дзецьмі ўжо сустракаў. Ну это было як, як такое жыццё, людзі хадзілі як на работу туды. Не сваім э, наколькі складана было проста прайсці па панікоўцы. небяспечна скажем. Ну увогуле нейкія такія канфліктныя гісторыі бывалі, бывалі а, але конечно ну не ў такім аб'ёме як яны бывалі калі нехта з паніковкі допустим да там трапляў серабранку і там уже шырокі набор там штампов ад чыго ты валасатый там как баба і, ідзі сюда там і, Так, я так разумею, что можно было не ехать у Шабаны, можно было просто заехать на панику. Ну, до того, я, я, я хочу сказать, что вот эти вот субтильные рок-музыкантики, то есть они, когда особливо их человек 15, то они могли за себе там не постоять, а, особливо перед девчонками, как рисануться, потому что у некоторых там крепкие бицепсы, и восточное единоборство там и так далее. Тому я на, на месте ищущих конфликта персонажа, так, ну, ну, нечто было, я чул там про бойки, і гэта да напэўна было не цікава так хлопцы серабранкі там напалі на пацанов з панікоўкі то есть так вікінгі там аблажылі паіж но таких гісторый было немат хаця былі конечно былі не няма сёння той панікоўкі панікоўкі вельмі хутка все скончылася да зразумем чарговую паўзу вернемся да прагулянкі па-мінску рамана Арлова праз некалькі хвілін у Кукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Працягваецца прагулянка па мінскую кампанію з музыкантам раманам Арловым. Куды правялі на гэты раз распавядаеце. Я так разумею, што ну я падкажу <laughs> што перад гэтым не, не дамовіліся, хаця план даўно быў складзены э, парк э, сракагоддзя кастрычніка э, район гатэля Пекін. Чым для вас дарагое гэтае месца. Ну по аналогіі з э, старцы галявея тым што там не было раней ніякага гатэля пекін і была такая пусташ э, і таксама нашы масонскія паседжанні яны мелі шырокую геаграфію у цёплы час да ім можа быць і ў халодны час года мы любілі там свіслач вельмі класна потым так закругляецца там і зараз вельмі прыгожая але яна так такія у излучину да по-расейску калі сказаць так робіцца і вось этой все вот э, там і некалькі астравоў нават ну, ёсць э, недалёка в этом месцы свіслачы таму мы там все с кампаньёнамі аблазілі просто кожны камень і калі з'явіўся гатэль пекін то уже просто ну натуральна скарацілася наша прастора чаму там людзі адпачываюць у гатэля не каля і, да. кажуть, не і мне лавочки вельмі падабаюцца э, вот этой вот э, лавочки вы разумеце пра што я так, кажу так. Да? яны такія с элементамі хай-тэка і я вельмі люблю так на эту лавочку там прилечь і пазагараць трохі вот апошні раз у верасні ще калі там апошняе было там плюс 25 так глядзіш на блокі і Плюс 25 сегодня звучит как некая фантастика плюс 25. Да не, нормально, нормально. Можете назвать самое музычное для вас место у Минску? Для мяне гэта пераход на незалежнасці там ёсць момант э, дзе вось это труба это таксама сленг такі на палову хіповскі да труба э, что ну, означает ну, доўгі пераход да, да, да, да. доўгі пераход туды уже як выходзіць к паштам то мы э, шмат же ігралі еще пераходах я не расказаў да а і ў мінску і ў іншых гарадах і вось з, з губным гарманістам максам кузьмой <clears throat> прывітанне калі ён мяне чуе мы а, аблазілі всю эту трубу і знайшлі там вельмі класнае месца дзе вельмі круто менавіта резонніруе спалучэнне гітары і гармоніка то есть там некое тройное шестерное эхо якое прилетае там аднекуль сбоку сзаду і вельмі класная акустыка і і вось мы там завісалі зноў жа выкарыстоўваючы ты самы сленг пакуль некаторыя шторы не да акустыка была такая добрая што мы в гэтых 90-х годах калі э, э стыпендыя была три даляры мы часам ездзілі дадому дзе гадзіны ночи на таксі такая там была думаю акустыка маглі сабе дазволіць да. а ў якіх яшчэ пераходах ігралі а у играли натурально вось в этом вот переходе на Кастрычницкой, там, где кветковая крама, туды вот э, ближе до вот это вот... Э... На выходе Купаловская. Да. да не, вот, не, да, не с того да, боку, а... да, да, да. Але там, где музычная крама, вот <clears throat> так званая малая труба. Вот это вот, где уваход метро, это а, великая там, труба, минуту. а там малая труба. Играли там, играли на площади Перемоги. Ну, так але вось любимае месца дзе мы заўсёды ігралі это вось на незалежнасці але это было вельмі вельмі вельмі даўно і эта труба ну, выглядала вельмі давно эта труба выглядала зусім па-іншаму сёння там часам таксама можна не ў гэтай трубе а на выхадзе ўжо э, да мінгарвы канкама э, там часам можна да выхаду да метро не так цяпер жа ўвогуле можна цяпер жа вісіць э, уже па-мойму карта дзе можна дзе нават так, так, так, абазначана так, так. месца але ўсё роўна не так шмат іх можна сустрэць музыкантаў які адва адважваюцца на гэта Чаму вось не ведаю відаць невыгадна на таксі не з'едзеш да, концерт да, да. узнікае пачуццё што хтосьці неправільна зарабляе грош Вось, ну, еще можно про микрорайон сход тут поговорить напэўна у нас уже на уже да. час так э, заканчивается тому есть некалькі мне таких каратеньких пытанняў на развітанне тычыцца непасрэдна вас і мінска але э, не экскурсійныя скажем mm -hmm. так чым для вас пахне мінск альбо з якім пахам асацыюецца гэта вось у падаўляючай большасці выпадкаў э, пазітае надвор'е якое па-беларуску называецца такім словом слота да это то не то туман, не то дождь, не то облаки такие низкие, да? Это надвор'е такое элегичное, и оно вельми Минску вельмі и оно часто в нем находится по па удакладненых и оно теперь у нас у любы месяц бывает и и у Липени бывает, яно у нас и і в не бывает теплее, чем у Липени. Вот Минск у меня асацыруецца с этой слотой, А, вот это такая слота. Колер Так Таксама слота. Ну, все-таки колер як не дзіўна для мяне хотя вельмі такое короткое лето у наших шыротах але мінск дастаткова зеленый город колер для мяне все-таки зелен гук мінска гук вось з это вось перехода на незалежнасці ён такі насычаны як вот ранее альбомы ладзепаллены якія они записывали в замках увогуле мінск вельмі музычны город дастаткова москву отъехать там до да, да этого часу такие реальные акулы шоу-бизнеса они лечат Минск столицей рок-музыки. Пост СНГшный. Те есть некие месяцы в Минску, которые стараются обыходить? Ну, напевно, в неким смысле серебранку я обыхожу до этого, <laughs> до этого часа. Там есть такие двойки, где на меня и пистолет наставляли, самые такие соправные. Это когда было? Ну, вот, в 90-е. В 90-е, да. а помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае мінску Ну, конечно же, я был бы не я, каб не сказал, что все славы чародеи. Но что ж, вот так... але вы э, музычны помнік э, зрабілі эм, ну, м, тут увогуле шмат не хапае помнікаў. Шмат не хапае помнікаў. ну апошняе пытанне самае любімае месца ў сталіцы Теперь уже это мой дом. абсолютно или это так ну трохи постарчески гучыць а... ну, про шторы просто мяне вельмі доўга но ну, як бы его не было і калі ён з'явіўся то я нечакана для сябе стал таким ну, як бы дамаседам наогул э, я Я вельмі люблю гуляць вздоўж рэкі нават вот тут вот недалёка ад радыё я з такім задавальненнем калі ішоў да вас просто стаяў як і, ну, як нейкі звер і это все вдыхал. Напэўна, дзесьці вот тут вот і ёсць самае ну, адно з самых любімых месцаў вось это набярэжнае, дзе э, камуністычнае. Раман дзякуй за гэты шпацер. Я нагадаю, што дзякую вам. Сёння са сваім мінскам назнаёміў рок-музыкант, кампазітар Раман Арлоў.